أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم أعاذنا وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna kara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yardarsa ya rayuwar rayuwarmu ta kawo wannan rana a daidai wannan lokaci a kuma wannan kofa mai albarka a wannan gari na ɓorgage domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci to kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ya kiraye ni da suna malam Alhani gaskiya ni ba malami bane ni karamin almajiri ne sannan kuma sai aka haɗa da maudu'i wanda yake maudu'i ne mai fa'in gaske wadda karam karam din almajiri ba zai iya gabatar da wani abu a cikin ba amma dai cikin ikon Allah na dan duba waɗansu abubuwa kaɗan daga cikin abin da ya shafi zamantakewa na auratayya din saboda maudu'i ne mai faɗi wadda kusan malamin da za su gabatar da wa'azi a yau kowa zai iya gabatar da wa'azi a wannan bangare din ba tare da abun da ya kamata a yi magana cewa ya kare ba to ina fatan mutane za su yi haƙuri da abun da za su ji daga gare ni saboda kasancewa ni din karamin almajiri mawdu'in da aka bani shine haƙoƙi na ma'aurata wanda na dan dauko a can na dauko a can na dan ɗauko bangarori sannan sai na zo na tattara abun sai na kasashe kamar gida shida abu na farko gaba ta farko shine abin da ya shafi ta'arifi na shi aure din gaba na biyu shine hukuncin aure din a shari'a sannan gaba ta uku shine hikimar shar'anta aure a addinin musulunci sannan gaba ta hudu shine haƙƙin mace akan mijinta sannan gaba ta biyar shine haƙƙin miji akan matarsa sannan gaba ta shida shine adabul firash ma'ana laduba na shimfidi to wayannan da su ne a takaice insha Allah idan har lokaci ya bayar in Allah ya yarda za mu yi magana akan waɗannan abubuwa a takaice abu na farko shine ta'arifin nikah ma'ana definition na abun da ya shafi aure annikahu awiz zawaj me yake nufi da annikahu ko kuma azzawaju malamai suka ce aqadun yuhillu li kullin min az al-istimta'u bi sahibi ko al-istimta'a bi abunda ake nufi da aure shine aqadun wani kulli ne yuhillu li kullin min az wanda yake halattawa kowane ma'aurati ko wanda yake halatta wa ma'aurata al'istinta'a bi sahibihi ma'ana jin daɗi da junansu wanda kafin a ƙulla wannan aure shari'a ba ta yaddar musu su ji daɗi da juna ba amma bayan ƙulla wannan aure sai zamto wannan ƙullin auren ya halatta musu jin daɗi da juna wannan shine a takaice ta'arifi na abin da ya shafi shi aure sannan abu na biyu shi ne abin da ya shafi hukumuhu fil islam hukuncin aure a addinin musulunci an nikahu mashru'un bi ƙaunin lahi ta'ala shi aure abun shar'antawa ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki alarama idan ka shiga cikin suratul nisa'i aya ta uku Allah madaukin sarki yake cewa wa in kiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ayyuma malakat aymanukum ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا سورة النور وأنكه الأيام وأنكه الأيام subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba game da auren 'ya'ya mata waɗanda suke marayu fankihu ma qabalakum minan nisa'i to ku auri abun da yayi muku daɗi daga cikin mata masna ku auri bibiyu. wa thulatha ko kuma ku auri uku uku wa ruba'a ko kuma ku auri Kurkuku. fa in ta alla ta'dilu amma idan kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci ba fa wahidatan sai ka auri guda daya in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba aw ma malakat aymanukum ko kuma abunda daman ku ya mallaka zalika wannan din adana shine yafi kusanci Allah ta'uru ta yadda ba za ku karkata ba ma'ana abinda wannan aya take nufi shine idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren 'ya'ya waɗanda suke marayu ma'ana kana da ya a hannunka yar babbanka ne ko yar kawunka mahaifinta ya rasu sai zanto kuma ai tunda yar babbanka ne akwai aure tsakaninku to amma kana so ka aure ta amma kuma ba za ka yi adalci wajen ba ta sadaki wadda ya dace da ita ba ko kuma 'yar ka ne ko 'yar yayanka kana so ka aura wa ɗanka amma kuma ba za ka iya adalci wajen ɗaukan sadaki ka ba ta yadda ya dace da ita ba sai Allah ya ce to fanki ko ma tsabalakun minan nisa'i ko aura daga cikin waɗanda suka muku daɗi ma'ana ka nemo a wani guri ka aura ka auri biyu ko kuma ka auri uku ko ka auri hudu in kuma kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba Allah sai ce to ko auri guda daya to ita ma guda daya akwai adalcin da za a yi mata kada ka ɗauka cewa ai tun tunda ka ɗaya ba maganan adalci mai mata biyu ko mata uku shi yake bukatan adalci A'a kai ma mai mata ɗaya akwai adalcin da ya kamata kai sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagware daga cikin ku wa salihina min ibadikum da kuma salihai daga cikin bayinku wa ima'ikum da kuma bayinku waɗanda suke mata in ya kunu fukara in sun kasance talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah madaukin sarki zai wadata su daga cikin falalarsa da aka waɗannan ayoyi ne da suke tabbatar mana da cewa shi aure abun shar'antawa ne a cikin addinin musulunci ma'ana Allah shi ya umarni da a yi shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa ya al shabab man istaba'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ku taron matasa wanda ya samu dama daga cikin ku to yayi aure saboda aure fa innahu aghaddu lilbasar shine wanda yake rintsa ido yakan sa mutum ya rintsa idonsa wa ahsanul farj sannan aure yana katangance farji wanda yake da mata ba zai tafi ya je yayi kokarin aikata zina ba sai manzo Allah ya ce wa man lam yastabi duk wanda bai samu daman yin aure ba ma'ana bai da kudin da zai dauka yayi aure sai annabi ya ce to fa alaihi bisaw ana umurtansa da ya rinka yin azumi azumi na nafila da haka ya kai malam tsoro wanda ba shi da mata idan ba ka da dama na yin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka dinka yin azumi na nafila saboda wannan azumi din zai zamto dandaka ne zai hana ka sha'awa sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikum al'umam yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku auri tazawwajul wadud ku auri waɗanda suka iya soyayya da cikin mata alwaluda kuma waɗanda suke haihuwa yace saboda fa inni mukathirun saboda ni zan yi alfahari zan yi takama da ku a ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da yawan al'ummarsa a ranar tashin alkiyama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni da cewa ku yi aure ku hayayyafa to ya za a yi idan ka samu matan da ta iya soyayya domin ka aure ta yaya kuma za a yi ka gane matan da take haihuwa ya za a gane shi ne sai ka dubi danginta yaya gidansu tana da ƙanne da yawa mahaifinta yana da 'ya'ya da yawa 'yan uwanta suna da 'ya'ya da yawa misali zuriyarsu suna aihuwa sosai za ka iya ganewa ta wannan bangare kada ya zamto a yi irin abun da waɗansu mutane suke yi wai idan kana so ka gane matan da take haihuwa ai ba yadda za a yi ka gane sai dai ya zamto dole ka je ka yi mu'amala da ita kafin a yi auren idan ta ɗauki ciki sau ɗaya sau biyu to nan ka gane mai haihuwa ce daga ba sai a je a yi aure wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba da haka wasu gurare suna iya yin haka amma shari'a ba ta yadda da wannan ba wannan shine a takaice abu na uku shine hikimatuhu fil islam shine hikima hikiman shar'anta aure a cikin addinin musulunci menene hikiman da ke ciki na farko al al'an 'ala an insani bitanasulin natiji anin nikahi daya daga cikin mai daga cikin abubuwa guda hudu da suke ƙarƙashin hikima ta shar'anta aure a addinin musulunci al'ibqa'u 'ala an-naw'il insani shine wanzar da nau'in mutum ta dalilin wannan aure a samar da wani tsako idan kai aure ka haifi a ɗaya biyu uku ka samar da wani tsatso a bayan ƙasa ta dalilin wannan aure inda kai to yana daga cikin hikiman shar'anta aure saboda a samar da me a samar da al'umma wacce take nagartacciya a bayan ƙasa sannan abu na biyu daga cikin hikima na shar'anta aure a addinin musulunci hajatu kullum min az-zawjayn ila sahibihi litahsin farjihi bi qada'i shahawati al-jima'i al-fitriyya hikima ta biyu ita ce hajatu kullum min az-zawjayn Buƙatan kowane ɗaya daga cikin ma'aurata tsakanin miji da mata kowa zai zamto zai biya bukatansa ta dalilin wannan aure ɗin, sannan kuma kowa zai biya buƙatansa zuwa ga ɗan'uwansa, saboda ya katangance farjinsa ta wajen ɓangaren biyan buƙatan sha'awansa ta ɓangaren abin da ya shafi hanyar da bata dace ya biya buƙatansa ba ta ɓangaren yin jima'i waɗanda yake ita wannan sha'awa ɗin da namiji yake da shi da kuma wannan sha'awa da mace take da shi wani halitta ne da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su da shi da wannan sha'awa ɗin a nan idan ya zamto kana da sha'awan ƙyamace rama a kosu awai da za a karanta domin wannan sha'awa ɗin ta kwanta babu dole sai ya zamto mai dole sai ta ɓangaren biyan buƙatan juna ta hanyar jima'i to wannan kuma dole sai ya zamto ta hanyar da shari'a ta yadda a biya buƙatan ba za a je a biya buƙata ta ɓangaren abin da ya shafi sabon Allah ba wannan shine abu na biyu sannan abu na uku daga cikin hikima na shar'anta aure a addinin musulunci shine ta'awunu kullum min az-zawjayn ala tarbiyati an-nasli wal muhafazati ala hayatihi na uku shine taimakekeniya tsakanin miji da mata wajen lura da tarbiyyan wannan tsatso da suka samu na 'ya'yan da suka haifa sannan kuma da kiyaye wa wannan tsatso ɗin rayuwarsa ya zamto mai mata za ta bayar da gudumawa wajen tarbiyyar ɗan da suka haifa miji zai bayar da gudumawa ta ɓangaren wannan mai wa wannan yaron da suka haifa tarbiyya ta gari sannan kuma su zanto masu kiyaye masa rayuwarsa su ɗauke masa dukkan wani haƙƙi da yake yana kansu na lura da shi sai a mar magani idan ba da lafiya sai a mar tufafi karantar da shi duk wani abun da yake ɗawainiya ne nasa wadda yake kansu ya zamto mai wajibi a kansu yi ƙoƙari wajen taimake keniya wajen sauƙe wannan haƙƙi ne sannan abu na hudu a cikin abubuwa da suke na dalili na hikima da aka shar'anta aure shine tanzimul alaka bainar rajul wal mar'ati ala asasin min tabadul huquqi wa ta'awun al fi da'iratil mawaddati wal mahabba wal ihtirami wat taqdir abu na hudu shine tanzimul alaka tsara alaka tsakanin miji da mata idan aka yi aure ana so a samu zama miji ya zauna da matarsa ya tambaye ta menene abunda yake shine ajandan da kika zo da shi gidan nan ita ma ta tambaye shi menene ajandanka a rayuwa yaya kake so na zama yaya muke so mu su zama wace irin tarbiyya ya kamata mu musu ya ya kamata su tashi shine tanzimul alaƙa. a tsara alaƙa. ya zamto ai shawari da juna shine bainar rajuli wal mar'ati tsakanin miji da mata ala asasin akan wani gini akan wani foundation ma'ana akan wani tushe kenan su tsara alakan a tsakaninsu akan wani tushe min tabadulul huquqi ta wajen bayayyan haƙoƙi ki bashi haƙƙinsa shi ma ya baki haƙƙinki sai ya zamto me ta'awun da kuma taimake keniya wajen samar da 'ya'ya a cikin da'ira ma'ana a cikin wani kewaye wanda yake na tsauna da kuma soyayya na soyayya da kuma ƙauna da kuma mai tausasa wa juna da kuma girmama juna waɗannan su ne abubuwa guda hudu daga cikin gaba ta uku daga cikin abin da nake so na yi magana a kai wannan ta ƙashi shi ne hikiman shar'anta aure a addinin musulunci sai abu na hudu abu na hudu shi ne hukukin zaujati ala zaujiha haƙƙin mace akan mijinta yajibu lizawjati ala zaujiha hukukun kathiratun mace tana da wasu haƙoƙi akan mijinta waɗanda suke wajibi ne ya bata su sabatat laha bi ta'ala waɗanne wa'annan haƙoƙi da mace take da shi a kan mijinta sun tabbata da faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul baƙara Allah maɗaukacin sarki ke cewa walahunna mithlul ladhi walahunna alaihin وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم jazakallahu bi khairin Allah madaukakin sarki yace wa lahunna su mata suna da mithlul ladhi alaihinna misalin abunda ke kansu ma'ana haƙƙin da suke da shi akan mazajinsu to su ma mazaje suna da haƙƙi a kansu ma'ana abun da suke da shi na haƙƙi akan mazajinsu to mazajinsu ma suna da haƙƙi a kansu abunda mazajensu suke da shi na haƙƙi a kansu tun su ma fa matan suna da haƙƙi a kan mazajensu sai Allah maɗauki sarki ce amma walin rijali alaihin na daraja amma fa mazaje su suka fi daraja ma'ana su ne maɗaukaka a kan matayensu na'am abu na farko daga cikin haƙƙoƙi. da mace take da shi akan mijinta na ɗauko kaɗan daga cikin haƙoƙin wadda ba za su wuce ƙwaya shida ba ne saboda ba zai yi a tattaro su gaba ɗaya faɗe su ba na farko na faƙatu ha min ɗa'amin wa sharabin wa kiswatun wa sukuna bil ma'arufi ɗaya daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta shine na faƙatu ha mijinta ya ciyar da ita min ɗa'amin na abin da ya shafi abinci wa sharabin da abin da ya shafi abin sha wa kiswatun da kuma abin da ya shafi tufafi wa sukuna bil ma'arufi sannan kuma da gurin zama yayi shi kuma da kyautatawa saboda wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaihi ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam menene haƙƙin ɗaya daga cikin mukan da matarsa take da shi a kansa sai mun Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ke cewa an tobe maha izaƙa yanci idan ka ci abinci to ka ciyar da matarka wata tuha idan saita idan ka ɗinka tufafi to ka ɗinka wa matarka sai ce wala ta zuribul wajaha sannan kada ka mari matarka a kewayen fiskanta idan an samu saɓani tsakanin mace da miji manzon Allah ya hana ka ɗaga hannu ka mari fiskar matarka sannan sai ce wala tuqabbi kuma kada ka muna na mata magana mana kada ka rinka kushe matarka kana cewa ki Allah gafara ba kauya kawai da Allah kalli fiskanta kazama dake kawai da Allah kalli abu kaza ka dubi wani halittan da Allah ya mata ka kushe da Allah kalli kafafuwanki ki da Allah kalli kaza yar talakawa yar kaza irin wayannan abubuwan duka manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hana yace kada a yi wa mata sannan sai ce wala tahjurha illa fil bait kada ka kaurace mata kuma sai a abun da ya shafi kan gado ko a cikin daki ma'ana wayannan haƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya irgo su bangaren abun da ya shafi kauracewa ko kuma duka ai idan aka samu matsala ne tsakanin mace da miji idan aka samu matsala tsakanin mace da miji ta masa laifi ya halatta ya buge ta a shari'ar musulunci ya halatta amma kafin duka wani mataki ake bi hmm. Allah madaukin sarki ke faɗa cikin suratun nisa'i الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كثيرا مؤلف شاهد الله مدوكاكين سركي yake cewa wallati nushuza hunna waɗanda ake jin tsoron kangarewansu daga cikin mata idan matarka ta kangare maka Allah sai ce mai idan matan suka kangare muku hunna mataki na farko shine wa'azi za ka yi mata ka nuna mata cewa abinda ta aikata din nan bai dace ba Allah madaukakin sarki ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana idan ka jawo aya ka jawo hadisi ka nuna mata cewa wannan abun bai dace ba sai da Allah mai gida kai hakuri insha Allah ba dan sake ba to kai kuma kar kai ta kumbura kana ta doro wallahi sai nayi kaza a'a kai hakuri idan kuma har ya zamto kayi wa'azin wa'azin bai yi amfani ba shine sai Allah sai ya ce wahajuru kunna to a ƙaurace musu shine ƙauracewan. ba za ka tashi ka bar ɗakinta ka tafi ɗakin abokinka ba a'a a cikin ɗakin kuna kan gado ɗaya sai ka juya sai ka kalli gefe idan ta neme ka sai ka juya idan ta matsa sai ka sauka kan gadon ka koma kan kujera ko ka shimfiɗa tabarma ka kwanta idan ta zo haba mai gida me ya faru ai na san dai da ba haka kake ba ai ba ma yin haka da kai me ya faru sai ka ce dalilin kaza da kika aikata na ce ki bar kaza kin ki bari na ce miki ki yi kaza kin kiki to wannan shine dalilin da yasa na kaurace miki idan har kin tuba ba za ki sake ba shikenan za ku ma ci gaba da mu'amala kamar yadda aka saba to ke kuma kada ki yi girman kai ki ba da haƙuri cewa don Allah ka yi haƙuri insha Allah ba don sake ba kai kuma idan aka baka haƙuri to ka yi haƙuri kada ka ce a'a kai ai dole sai ka yi kwana kaza a'a sai ka ɗauki mataki sai ka a'a ka yi haƙuri to idan wannan mataki na kauracewa bai yi amfani ba shine sai Allah ce wa duribuhunna to sai a buge su to amma wani irin duka ba duka ne wanda zaka je ka nemi bulala ka zo ka ci gaba da zana ta ba ba duka ne irin na yadda zaka irin na yadda ba sakare yake yi ya dunkule hannu wai zai naushi matansa ai ka zama ga go a bashi bawa wallahi mace kuma ka dan tsaya kana dunkule hannu wai zaka yi fada da ita ina duka ne da ake na ladabtarwa wadda da za ka ɗan buge ta da ɗan bulala a gurin da za ta ɗan ji zafi ba gurin da zai kumbura mata jiki ba sai rike da Allah ka yi haƙuri shi kenan amma fa wajen dukan ma kuma ka kiyaye dan da zarar ya zamto ka saba dukan matanka ko aure ka je ba za ce taf, ai wala dukan mata yake daga nan sai ya zamto me ba za a ba shi aure ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan aka zo dukan kada a dake ta a kewayen fiska saboda me fiska guri ne wanda yake mai daraja a cikin dan adam wadda kai kanka lokacin da kaje kake neman ta kwalliyan da take yi ta fito ai da fiskan ne ofin ta a fiska take shafawa wani gazal da jambaki da sauransu duka me a fiskan take shafawa to yau ka mari fiska idan aka yi kwalliya fiskan ba za ta burge ka ba saboda gefe ɗaya ya kumbura da haka kalubale ne gare mu mu kiyaye mu mutunta mata mu karrama su mu ba su matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba su wannan shine a takaice sannan abu na biyu al shi ne jin daɗi tare da ita ma'ana haƙƙin da take da shi na biyu a kanka a matsayinka na magidanci tana da buƙatanka to haƙƙi ne ka biya mata buƙatanta ya waje ba. miji ya kusanci matarsa ko da sau ɗaya ne a tsawon mai wasu watanni kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara ko za ka yi tunayen? kada yi tunata? Allah maɗaukin sarki yake faɗa a cikin suratul baqara aya ta 128 hmm. to ayan ta kasa zuwa fa a nisa'ukum ba ita ba ba ita ba ta sama da walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf الطلاق مرنا haka eh dauko والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم نعم Allah madaukakin sarki yake magana game da namijin da yi wa matarsa ila'i eh mijin da yi wa matarsa ila'i ma'ana ta yi masa laifi sai zamto na'am lillazina yuruna bin nisa'ihim tarabbusu arba'atu arba'atu ashhur wa'inda suka yi ila'i wa matayensu to za su zauna ne tsawon mai watanni guda hudu ma'ana matarka ta maka laifi sai zamto ka yi alkawarin cewa ba za ka sake kusantanta ba saboda ka ladabtar da ita to shari'a ta shar'anta cewa wannan ƙauracewan iyakacinsa shi ne wata hudu idan aka tsallaka wata hudu to yanzu sai an tambaye ta ita matan ta yadda ta ci gaba da zama da kai a bayan wannan wata hudu ko kuma za a sake ta saboda in ya tsallaka wata hudu shine iyakacin abun da shari'a ta aji. idan ya tsallaka in za a ce dole ka sake ta idan ka ce ba za ka saka ba to kuma dole za a je wajen mai hukunci domin ya karba mata haƙƙinta sai dai idan ita ne ta yadda ta ce mai ta yadda ta yi haƙuri zuwa wani lokacin da mijin zai iya hucewa ya dawo zuwa gare ta ta wannan babu matsala da aka haƙƙi ne da mace take da shi akan mijinta ya zamto mai ya zamto zai biya mata bukatanta sannan sai haƙi na uku almabitu inda ha kwana a wajenta fi kulli arba'i layalin lailatan a kowane kwana hudu zai kwana a wajenta kwana ɗaya. in kuli ala ahadi umar radiyallahu anhu kamar yadda aka hukunta a zamanin sayyidina umar Allah ƙara masa yadda. ma'ana idan yana da mata hudu to zai kwana ɗaya a wajen wannan ya kwana ɗaya a wajen wannan ya kwana ɗaya a wajen wannan kaga kenan a kowane kwana hudu za ta samu kwana ɗaya ne amma bisa ga yarjejeniyar da suka yi ne, idan ya zauto kwana biyu za su yi ba matsala sannan sai abu na kuru alƙasmar laha bil adli rabo da ita kuma da adalci ma'ana a raba kwana tare da ita haƙƙi ne da take da shi akan mijinta in kana li zawjiha nisa'un ghayraha idan mijin ya kasance yana da wasu mata banda ita to ya zama wajibi ne ya raba kwana tare da ita saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu imra'atani wanda ya kasance yana da mata guda biyu famala ila Kuma sai karkata bangaren guda daya ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'ilu zai tashi a ranar tashi alkiyama ko zai zo a ranar tashi alkiyama tsagin jikinsa a shanye da haka wajen rabon kwana ana bukata ya adalci sai haƙinta na biyar an yi kima inda ha yau mata zawujihi biha saba'an miji zai kwana a wajen mata amarya wacce ya auro kwana bakwai idan ya zamto budurwa ce ma'ana yana da mata sai sabon aure ya auro budurwa to zai yi kwana bakwai ne tare da ita sannan kafin ya koma wajen sauran matayensa sannan kuma idan ba zawara ce zai yi kwana uku a wajenta kafin ya koma wajen sauran matayensa wannan shine haƙi na haƙi na biyar sannan sai haƙi na shida shine babu iznihi laha fi tamridi ahadi maharimiha wa shuhudi janazatihi idza mata ta na shida shine miji yayi wa matarsa izini lokacin da ɗaya daga cikin ƴan uwanta ba lafiya mahaifinta mahaifiyarta sai zanto babu wanda zai je yayi jinyansa to yana da kyau haƙƙi ne take da shi mijin ya mata izini ta je ta yi jinyan mahaifinta ko ta yi jinyan mahaifiyarta ko kuma ta ziyarci sauran ƴan uwansa ƴan uwanta ko kuma idan ya zanto wani daga cikin ƴan uwan ya rasu ta je ta yi musu ta'aziyya wannan haƙoƙi ne da mace take da shi akan mijinta sai abu na gaba shine haƙƙin namiji kuma akan matarsa shine abu na na biyar kenan haƙƙin miji akan mata miji yana da haƙoƙi akan matarsa kamar yadda mai kamar yadda mace take da haƙoƙi akan mijinta a gaggauce ɗaya daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi akan mata a ba'atu fil ma'ruf matar ta yi masa tsa'a cikin abin da yake mai kyau ne fatubi'uhu fi ghairi ma'siyatin lahi ta'ala za ta yi masa biyayya matukar abin da ya kira ta akai ba sabon Allah madaukakin sarki bane wala tubi'uhu fi ma la yaqdiru alaihi sannan ba za ta yi masa ɗa'a cikin abin da bai da iko akai ba misali abin da yake haƙin Allah ne sai ya nemi matan ta bashi to wannan ba za ta masa ba abin da yake ya cancanci haƙin sa ne shine abin da za ta bashi sannan abu na biyu ko kuma abin da zai zamto zai wahala ita idan ta yi masa ɗa'a a kayi, to nan ma duka ba shari'a ba ta yadda cewa ta takura wa kanta cewa lallai dole sai ta bashi wani haƙƙin ba saboda abin da take da iko a kai shine za ta bayar sai haƙƙi na biyu hibu malihi wa saunu irdihi li anna na'am wa anna wa alla tukhrija fi baitihi illa bi idnihi haƙƙinsa na biyu shine ta kiyaye masa dukiyarsa duk wani abin da ya mallaka to mata ta zanto ta kiyaye wa mijinta wannan dukiya din sannan kuma ta kiyaye mutuncinta kada ta rinka fita wadda ya saba wa shari'a wadda idan ta fito waje za a ce kai wannan kuwa matan wane to zai zanto ta zubar masa da mutuncinsa ba ta yi fita-fita da ya dace da shari'a ba da haka haƙƙinsa ne a kanta ta zamto ta kiyaye mar dukiyansa kuma sannan ta kiyaye masa mutuncinsa an fahimci wannan ko saboda faɗin annabi sallallahu alaihi sannan kuma kar ta fita daga cikin gida dole sai da mai sai da izinin mijinin. ba za ta fita haka kawai ta yi tunanin cewa za ta ziyarci yan uwanta mijinta baya nan sai ai kafin ya dawo na je na dawo a shari'a ba ta yadda ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk matan da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin mijin ba to fa mala'iku ne suke tsine mata har ta dawo gidan mijin nata da haka mata ku kiyaye irin yawan fita da ake ba tare da izini ba shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba ki nemi izinin mijinki kafin ki fita sannan sai haƙƙinsa na uku shine as-safaru ma'ahu idza sha'a zalika idan miji yana so zai tafiya da matansa to yana daga cikin haƙoƙin da yake da shi zai iya ɗauke ta ya yi tafiya da ita misali kai ba ɗan lawanci ba ne ba ƙone ka zo lawanci ka zauna sai kai aure a lawanci wata sai ka buƙaci za ka je garinku to idan ka ce za mu tafi da iyali na domin na je na gano iyayena to fa ƴan garin lawanci ba za su ce a'a mu ba mu yadda ba ka bar mana ita sai dai ka je ka iyo ziyaranka ka dawo a'a haƙƙi ne yake da shi zai iya yin tafiya tare da ita sai dai idan ita matan ne ta yi masa sharaɗi lokacin da za a yi auren ta ce na yadda zan aure ka amma fa idan ka tashi za ka yi tafiya ba za ka yi da ni ba ni kam ina nan a gida to wannan kam in har ya yadda da haka to nan kam ba wajibi ne zamto dole kuma in zai tafiya din ya tafi tare da ita ba sannan sai abu na gaba shine taslimu nafsiha lahu mata talabaha ta miƙa wa mijinta kanta lokacin da ya neme ta saboda biyan bukatansa sannan sai haƙƙi na biyar shine istizanuhu fi saumi idza kana hadiran ghaira musafira shine ta nemi izinin mijinta lokacin da za ta yi azumi na nafila idan ya zamto yana zaune a gari bai zamto yayi tafiya ba wannan bangaren azumi kuma ba sai iya azumi na nafila kaɗai ba ko da azumi na farilla idan biyan bashi ne idan mijin yana zaune a gari to kafin ta yi ya kamata ta nemi izininsa ta sanar da cewa to yau ina so fa zan biya bashin azumi na da aka sai ne sai ce to bismillah ki mintocin sun yi sun shiga to wannan shine a takaice ya mata izini ta nemi izininsa idan za ta yi azumi idan ya kasance yana halarci a gida saboda kasancewar ta iya yiwuwa sai ta dauki azumi na nafila kuma mijinta yazo yana da bukatan ta kaga zai zamto yanzu biya masa bukatan da za ta yi yafi wannan azumi na nafilan da za ta yi lokaci yayi kuma sannan gashi akwai sauran abubuwa na laduba na shimfiɗa wadda da mun tunanin cewa insha Allah za su shiga amma na kuma dai abun bai yiwu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan Eh. kuskure kuma da na yi ko tuntuɓin harshe daga gare ni ne ina roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta min kuskuren da na yi ya kuma cire kuskuren daga kullum masu sauraro ina roƙon Allah madaukin sarki ya amfana da mu da abin da muka faɗa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alam babu ka udde ni fa <laughs> mun saurari wazi daga bakin shugaban wannan kwamiti na dawa da matasa ya ji hankalin mu akan zamantakewa na wuri muna masa cewa Allah ya saka da Assalamu alaikum. Assalamu